U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe – kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 ostaje samo put vjernika. شبكة الأمجاد الإسلامية تقدم www.pautalk.com Soba put vjernika Svi će pute biti zatrpani Ostaje samo put vjernika ostaje samo put vjernika. Posjetite nas na www.kazomislama.com su Resulullah nije došlo samo da se izgovara crtem. Lažoći li jedni? www.malta.com والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة الطيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا جيتكم يا رسول الله لازم هونك وماشي i pomenili govoriti la ilaha ila la, to je to bilo Kažeš jedno u životu, radiš onda šta hoćeš, sve ti potala. Ne moraš biti, jel znao što je bilo. Ne bi 23 godine bilo ovdje, jer ne bi bilo potrebe. Samo recite la i la i la la i svi bezbe djeka, nema više i svi pravo džene ti gotovo. jeste, pijete, rate na ljavka, šta hoćete, vi vjerujete u mene, eh, hajte sad. Eh, umrećete, ne, pa svima će vam doći, mene smrti lijepom obliku, nema džehennema, nema kazni, nema ništa, rade. tamo recite la ilaj, la ilaj. Znate li da ima ljudi koji ovako zagovaraju? Znate da ima ljudi koji imaju brade da ovde ovako zagovaraju, kažu ovako. أيها الوالد شفيق لو ترى عالما حيرانا عالما حيرانا يا Neslijeđenje poslanika je u stvari nevjerovanje da ti Allah uslažiš. Jer on donosi istinu od koga? Od gospodara. I ti nećeš ovdje po zemlji tražiti kako bi mnogi nekog Boga drugog, a ima traži za nas, traži drugog Boga jer im poslanik što je donio ne odgovara. Ovaj poslanik što im donosi njima ne paši. Traži sad drugog poslanika, međutim, nađi sebi drugog Boga da im propiše uvjeri ono što Allah nije niti objavio. مصطفى العنانا يا طيبة يا طيبة يا عثمان يا ابن العفان يا كريما عظيم الشان On šarijat nije došao da zaštiti prvo vjeru, pa razum, pa čast, jel da, porijeklo, i metak, sve šarijat došao da zaštiti. Ali mi ne možemo, ovaj, mi da bi zaštili tebe, treba i nam izbori. Da tebi zaberemo nekog, hoće nam se ovo zaštiti, da bi mi došli do zaštiti. Ja mislim da ste igli samo smijen ovo. www.paltak.com Sova put vjernika Ja Ali, jedna bi talib Ja fatan, fasa bil manaqib Fit tuđa للدموع ساكن وارتدى في الوضع أكفاءنا الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ako zahvala, salam, nakon zahvala Allahu te bareke wa ta'ala i salavata na poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nastavljamo sa knjigom suština svjedočenja da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed, alaihi salatu wa salam, Allahu poslanik. Pritom me doveći moleći Allaha da nas uputi napravi put, jer da nije njene, ne bilo bili put. pravom Jel A prije svega, da molimo da, da nam pokaže istinu, istinom da nju slijedimo. A zabludu, zabludom i da se nije klonimo. Da ne budemo od onih koji vidimo istinu, a ne slijedimo. Nego da je vidimo i da radimo po njoj. A druga stvar je Allah te bareke wa ta'ala će svakom od nas narediti neku da nam se duša uzme. Svrt. Kulu nefi daj katol nebu. Svako živo biće na zemlji će svrt okusiti. Resul sallallahu alaihi sallam kaže u jednom hadisu puno spominjite onom koji će vam srušiti vaše uživanje, koji će je rasturiti, a to je smrt, el melut. Zaista kad čovjek, kad čovjek, kad bi čovjek svaki dan, makar dvije minute, razmišljaju. Da će, koliko god bio snažan, jak, bogat, imućan, pametan, fiziološki jak, ne znam kako svakako, da će sigurno jednog dana sva ta njegova superiornost, snaga, da li ona bila vjedička ili nevjedička svejedna, pretvorite samo jednu gomilu mesa koja nije u stanju, ništa više uraditi, samo gomila mesa i koja samo služi crvima da se zatrpa u zemlju da ne bi smrdio. Sve ljepote, snaga, sve se usmrdi. I onda više povratka nema. Kad završiš na ovom svijetu, više vraćanja na ovaj svijet nema. I on će biti uništen. Zato posjećam sebe vas na smrti. Na ono što će sigurno srušiti ova naša uživanja. I ove lijepe darove koje Allah nama daje na ovoj zemlji, što gledamo blagodati, i od žena, i od ljudi, i od ovog dunjalka, sve će biti uvišteno. I onda, kako smo učili sad u ajetu, da li to se runel hajate dunja. Temoj da budemo od onih koji više voli ovaj život. Al ahiretu hajru alfa, za vas je tamo. Za vas je ono tamo. Dobro, mi nastavljamo sa knjigom radit ćemo za lahom pomoć i ovo ćemo malo detaljnije ići. Miša Allah ta'ala, suština svjedočenja da je Mohamed Allahov poslanik. Ali i sada to se Suština svjedočenja da je Mohamed sallallahu alaihi sallam Allahov poslanik. Ne ime, o čemu se radi? Gledajte. Kako su ljudi obmanuti i prevarni? Misle nisu uopšte svjesni koliko su ovim drugim dijelom šehadeta iskušani. Uopšte nisu svjesni da svakog od nas ovaj drugi dio šehadeta, kažemo šehadeta, jer čovjek u islam ne može ući ako kaže samo la ilaha illallah. <laughs> Nije još muslima. Je li tako? Je li tako ili nije? Što je tako? mora reći Muhammedu Rasulullah. Mora jedno i drugo. Jedno bez drugog ne ide. Pa kad je tako u samo izgovor da uđeš u islam, šta misliš tada da se djelima? Onda te ta djela sigurno prati. I ako, su, ako je la ilaha illa la ispravno, bit će ispravno šta? I Muhammedu Rasulullah. Koliko je neispravno Muhammedu Rasulullah, toliko ti ne valja la ilaha illallah. Sigurno. Drugu mjerla nema. Zato što Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije on naredio šerijat. Nije ništa naredio. Ništa nije naredio on od sebe. Jer da je tako uradio, Allah te barek i kaže, mi bismo ga dohvatili za žilu kurtavicu, presekli. Muhammed s.a.v. nije dobio pravo da bilo šta uvjeri. Sada te vraću. On nije dobio to pravo. I ne da nije dobio to pravo, nego mu je upozoreno i upozoren. U stvari nije upozoren on, Rasul s.a.v. nego mi ajetima koje nam je dostavio. Pa i on govorio, ja nisam, meni dolazi objava. Meni dolazi objava, ovo nisu moje riječi. Međutim, ljudi mu nisu vjerovali. Iako je bio na mi, povjerljivi, pouzdan. Da njima samo rekao, vjerujte, ništa više, oni bi rekli, vjerujemo. Ko su se vjerovali u rubu jel da? Mi vjerujemo u Boga. Nego oni su znali šta o njima govoriti. Recite la ilaha illa la Muhammedun Rasulullah. <laughs> Morate imamo drugo. E, Muhammed, mi ne kažemo da ti lažiš. Ali da je laž ono s čime dolaziš to dolje. Šta su radili? Slagali su na Allaha te bareke o tala. Samo zato što im se nije svidilo Muhammedu Rasulullah. Trebalo je raditi po la ilaha illa. <laughs> Što sad? Samo zato da je trebalo hodat po Meki i po Medini govorit la ilaha illallah, la, ej, to bilo radši. Kažeš jednom u životu, radiš ono što hoćeš, sve ti potama, ne moraš ići, jel da to naoše bilo. Ne bi 23 godine bilo objave, jer ne bi bilo potrebe. I kako? Šta će džaba? Samo recite la ilaha illallah, la, i svi bez izuzetka, nema više izuzetka, svi pravo džennet i gotovo. Jete, pijete, rate na ljavku. Šta hoćete? Vi vjerujete u mene? Eto, hajte sad. E, Umrećete lijepo. Svima će vam doći. Melek smrti lijepom obliku. Nema džehennema. Nema e, kazni. Nema ništa. Rate se nešto. Samo reste la ilaj lalaj. Znate li da ima ljudi koji ovako zagovaraju? Ha? Znate li da ima ljudi koji imaju brade da ovde ovako zagovaraju? Kažu ovako. Ti kažeš, možda bi da vam kaže. Ti ne znaš kaj sve ima u srcu. Reču sam čuvaj. Ti ne znaš kaže šta je u njegovom srcu. Dobro. U njegovom srcu znaš šta je. Samo na Allah te vare kao Kako je to onda srce? Jer Muhammedu Resulullah nije došlo samo da se izgovara srcem. Lažovčine jedna. La ilaha illa la je vjerovanje srcem. Znači ne možeš vjerovat rukama. Znači to je vjerovanje srcem. I izgovor jezikom. Međutim, da bi pokazao to tvoje srce, moraš izgovoriti Muhammed Rasulullah. <laughs> I da vidiš, jel ti to srce tvoje ispravno. Hoće ono da izgovori, jer nama možeš lagat la i najdala. Lažiš, ja vjerujem u Allah. Vjeruješ, ja ti vjerujem da vjeruješ. Čuo, nisam ja ušao u tvoje vene, pa hodam, došao ti do srce, da ja znam šta je. Ja ti vjerujem. Ali, gdje mi reći, vjeruješ li Muhammedu Rasulullah? Sve ćemo sad. Ako kaže da vjeruješ u dole, odlično, tu ti čekam. On je klanio, što ti ne klanjaš? On je postio, što ti neđeš? On nije vrijeđao. Vjeru, što ti vrijeđaš? Jel, za laj, laj, laj, laj, ne znam šta je to srce, vjerujem ti da kaže da vjeruješ. Ali Muhammed Rasulullah, će pokazat koliko je kod tebe ispravno la ilaha ilala. Pa kaže, u suštinu svjedočenja jeste i to da mi vjerujemo da je on Allaho poslanik. Tu nećemo, puno nema potrebe. Kaže Allah te baraka u ta'ala, Kul ja eyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. O jami'a kaže, reci o ljudi, ja sam vam svima Allaho poslanik. Svima, nema. I mati, i peri, i perinici, i Mariji i Omeru, jel ne? A međutim, Omer hoće da kaže da je on njegov poslanik, samo zato što zna da je Islam jedina ispravna vjera, pa da on kaže, ja sam pripadnik jedine ispravne vjere. Samo zato što on, Omer na, ni za što drugo. I onda tu svoju vjeru, na koju treba, mislim, da se ponosi, zato što je nije uzao u svom svakodnevnom životu da je praktikuje, pa da mora da ne ponosi on dođe ka Vrtimor i kaže, komšija Petre, čestitam ti Božić. Jer moramo imati komšijski odnose. Da? I onda kažu, pa ima, ali sam se ne znosio židovu hranu. O pa kakve to vrze ima sa čestitanjem Božića? Glupan je jedan. I ti kad kažeš, i on je, to odmah znači da ti dokazuješ svoj batu sa njim. Jer se bra, vadiš te na njega. Jer Čovjek kad nešto govori, kad iznosi dokaze, na nekog se mora vaditi. A mi se ne smijemo vaditi nikakvog. Što se vodiš? <laughs> Jel stanja po se to je vjest? Ja sam njegov sledanik. Ja tu vodim ja. Hoda tražiti, ima neko da te izvadi, jer se zaglibio. Kaže Allah, te bar, kada dalje, u susiri svjedočenja da je on, Allah poznanik, Oma hercena kelna kafeten li nasi beširom wa nadira. Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ radosti vijesti onima koji private islam, a opomena i kazna onima koji odbiju. I džahennam, malo prije smo rekli, smrt i vječno. Čak i džinima. I njima je kural objavljeno. Je tako? I njima je kural objavljeno. U suštinu svjedočenja da je Mohamed sallallahu sallam lao poslanik, jeste da se vjeruje u ono sa čime on došao. Pazite, govorimo o suštini svjedočenja da je Mohamed Allahov poslanik. Da se vjeruje, ne u la da se vjeruje u sve ono sa čime on došao. Kaže Allah, te bar kretala, ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين kaže mi, a onaj ko želi neku drugu vjeru osim Islama, neće mu biti primljena i on će na ovom svijetu stradati. Ko želi neku drugu vjeru, sad će ovi red. Pa mi ne želimo. Pa jeste li priznali? Pa dobro, moraš poštovati tuđu vjeru. Eto, eto, sad, sad si rekao da tebi poslanik nije Mohamed sallallahu alaihi sallam. Sad si rekao da ti je poslanik i neki tam svijeti i parlom ti je ili džed mraz, jel Jer ti poštuješ i tuđu vjeru. To je srednje. Potem poštuješ ono za što je Allah objavio, ajte kur ja je veliki afiru. Eto što. Ti kažeš da poštuješ nevjernike i poštuješ njihovu nevjeru. A nevjeru. I s tim činom si završio sa svojom vjerom. Jer nema drugi vjeru osim islamom. Jer ako ima, onda mora biti još jedan Bog. A vidite kako Allah nije dozvolio da se te vrati inđin, da to ostane, pa da ljudi kažu, a vidiš i nego došlo da se derogira. I nema više poslanika i sad se Kur'an čuva. Kaže Allah, mi ćemo nad njim sediti. Ha, šta će sad? <laughs> Evo, sad se, Kaže, Inđil, Tera i o, Biblije, po Mateju, po Pavlu, po Papi, po Mariji, po Čutuku, po Ziji, po ovom fonom, po kome više? Sve uprljano, slažno, gledaj evo, nikog nema. Nema više poslanika jer vjesnika, muđiđe kod Ana. A ne meremo niko priče. <laughs> ne mereš mu priče. Mi sa jedne strane da, no, samo staviš tačku negdje. Među harfove ne možeš nikako. <laughs> Pa znate, eto, ponosno muslimanima. Jedna naši njemu prilazajte, kako? Pokušavaju mu prići. Da ga okrenu. Da u redove, između redova ajta stavije vjeru svojih djedova. Pa malo ćemo ovako, malo ćemo onako. A? Kaže, kada je riječ o suštini vjerovanja, vjerovanje u poslanika sallallahu alaihi sallam je ustanjeno kuranskim ajetima. يا أيها الناس قد جاءكم يقوم الرسل بالحق من ربكم فآمنوا خيرا كاجه وجودي فسلاني فمي بيج دوني ويستيرو od gospodara vaše. Kako su ovo teški ajeti Allah? Svatate već. Kaže, ja ejuhan nasu kad jajakomu rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu kaja. Ovo ljudi, poslanik vam je donio istinu od koga ovdje uzvišeni kaže? od gospodara vašeg. U suštinu svjedočenja da je on Allaho poslanik je ovo ugraćao. On je doneo istinu od koga? Od Allaha. I ti kažeš da vjeruješ u Allaha i poslanika, da si njegov sledbenik, a ništa ne radi što on radio. A on doneo istinu od koga? Od Allaha. A pa vjeruješ ti u Allaha? Treba. Ili nikako možda. Ne vidiš. Jer je istina od gospodara. Od koga je donešena? Od njega. I mi da smo uzimali i da muslimani okrenu se Allahovom poslaniku, u smislu njegovom sunnetu, svi. Svi bi došli do čega? Do istine. Svi bi bili zajedno. Jer bi pili sa jednog izvora. Jeste? Onda, onda vidite kolika je važnost govoriti o suštini čeločina da je Mohamed Allahov poslanik. Jer to je neodvojiv dio la ilaha ilaha. Jedno bez drugo nikako ne ide. Jer je Mohamedu Rasulullah praktična primjena la ilaha ilaha. Praktična primjena. Vjerovanje da je Mohamed Allah poslani je sleđenje njega u onom sa čime došao. A to je u stvari vjerovanje da ti je Allah Bog. Ne sleđenje poslanika je u stvari nevjerovanje da ti je Allah Bog. Lažiš. Jer on donosi istinu od koga? Od koga? od gospodara. I ti nećeš ovdje po zemlji tražiti kako bi mnogi nekog Boga drugog, a ima traži za nas. Traži drugog Boga jer im poslanik što je donio ne odgovara. Ovaj poslanik što im donosi njima ne paši. I traži sad drugog poslanika, međutim, nađu sebi drugog Boga da im propiše uvjeri ono što Allah nije propisao. Ti će objaviti. Jer da bi dobio nešto novo uvjeri, treba ti ko? Treba ti Bog. Jer ko ima samo pravo da vjeri? Objavlje samo Boga, tak? Nema niko pravo. Allah te bar je tala vlasti čovjeka koji je stvorio i on objavlja knjigu. Tamo istinu. I šta tražiš ti mimo knjige? Ne odgovara ti Muhammedu Rasulullah. Traži, treba ti neki drugi poslani da ti donosi olakšicu i samim tim čim tražiš drugog poslanika, odmah ti treba i Boga. Ono ti neko propisat nešto. Svatate? Jer ne možeš drugčije. Mora ti neko nešto izmisliti. Jer ti ovo ne nagovara. Kaže dalje Allah te baraka wa ta'ala Ja ayuha alladina amenu Amenu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazala ala rasuli Kaže o vjernici vjerujte u Allaha i poslanika njegova i u knjigu koju on svome poslaniku objavio. Vidite mi ljudi, u jednom ajetu samo, u samo jednom ajetu svrećeno, vjerujte u Allah stanika, njegova i u knjigu koju on. Dovoljno je mu'minu, kad mu se kaže vjeruješ, vjeruje Allaha, dovoljno je. Ja odmah znam što treba da radi. I poslanika ovdje stoji i u knjigu. Što znači vjerovanje u knjigu? Da kažeš, ja vjerujem u Kur'an. Jel to znači to? Ja vjerujem u Kur'an. Ha? <laughs> Ja vjerujem, gledaš li ga kada ja vjerujem ovo, zamotaj ga žena u peškir, dobro, da ga niko ne bi pipnuo. Čitav život stoji u vitrini, iznad rada tokoma i ninja pek. Pa to je, treba ne, pare ja, to ja, možda za bereket. Ja vjerujem u koju, a znaš što znači to? Odmah na, na početku, sure Bekare, Elif Lamin, Zalikel Kitabu, Lara i Befi. Ova knjiga, nema sumnje. Zalik je pokazna zamjenica. Nije u ovoj knjigi. Ova knjiga nema sumnje. I ona je onome ko nema sumnje, u delinu te U Pustvo Boga bojazni. Nije sad ovdje čuju pustvo. Kako sad? Hudelil, huda! Uputa! Hudelil mu te Ona je u upustvo Boga bojazni. Jer upustvo da ti samo vičeš la ilaha illallah. <laughs> to upustvo. Hudelil mu te Upustvo je onima koji se Allah A da bi ti znao šta je ovo upustvo i kako dolazi, treba ti upočivač. A upočivač je, kaže, ko? Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. On je došao sa uputom ko je huveladi ersele rasulahu bil hudave dinil hakka. Li uzhirehu ala dini kullihi ve leukerihel musikuhu. On je poslao poslanika, bilo huda, sa uputom, sa istinskom vjerom, da bi je iz iza čihjera. Koliko god to bilo, ne bilo polje mušicu. Samo u jednom majetu. Evo ti ponos. I evo ti uputa. On je poslao poslanika sa uputom. Kojom? Da mi samo išemo, vjerujemo Muhammeda. Namislite da su sami sjedi gledali vidjeli u mešini i on kažu, vjerujem mi u tebe jedu se kući. Vjerujem ili te ništa ti riskira? Mi vjerujemo. O, ljudi, havari i oni, ko će pomoći Allahu vjeru? Ako budete samo izgovarali la i la i la la, hoće li ko pomoći vjeru? no, <laughs> se ona tako pomogla. Sjedneš u halku i počita dan. Opa! Samo ići da vidiš Allaha, a ovamo gori sve. Ljud se tako Bil do nas tako došao Kur'an i sunnet? Da li bi do nas došli ovi ajeti da su ostali, samo sjedili, vikali, mi vjerujemo u tebe, Allaho, poslaniće, odo ja kući njimu vrat. Na, i na, i na, i na, i na vrata džamije. Ha? Nikad do nas, do nas bi samo došlo na, i na, i na, Ne daj Bože da smo mi prenosioci. I da smo primali, da je Allah dozvolio da se prenosi vjera nakon kako ljudi misle da se vole da prenosi. Ej, šta, kakvi bi danas bili i badeti da Allah je ovako su, pored ispravne istinske vjere, ne mora se ništa pati. Pogledaj, ovdje su dogurali. Odu to rabiju, kažu, Jesse, rođo, što god uradio, samo me pipnit, ne bi došla sebi. on čela sam, ono, na ženu po glavi, on je prosto na raste. U njega dlake na glavi, ne pa. <laughs> A pa ljudi, ljudski, zubi mu pokvarali svi jedan. Kad se nasmije, pravi da djavu. I ti ideš s njom da ti on dade zdravlje, energy, jel? Red Bull kad se radi, <laughs> Gospodar, vi saj ne, utječemo se od toga. Što tada? Kaže, u suštinu stvjerovanja da je Mohamed Salavi sada lao poslanik, spada i to. E, sad ćemo polako. Pokornost njemu u onome što je naredio. Vjerovanje u sve ono o čemu nas je obavijestio. Odazivanje njegovom pozivu. Allah te bareke wa ta'ala je pokornost poslaniku salavadi srem učinio pokornošću njemu. Sad ćete vidjeti kako. I to na koliko mjesta u Kur'anu. Znači, pokornost Allahu te bareke wa ta'ala, Allah je uvjetovo pokornost njegovom poslaniku salavadi srem. Vrlo jednostavno. Ko se pokorava poslaniku, pokorava se i Allah. Ko se ne pokorava poslaniku, ne pokorava se ni Allah. je jednostavno. Ne može biti jednostavni. I sad ćemo par samo ajeta kuranski kao dokaz za Kaže Allah te bareke u teala, o men je te ilu rasule fe kad apaha Allah. Kaže onaj ko se pokorava Allahu, onaj ko se pokorava poslaniku, kaže on se pokorava i Allahu. Šta ovdje nije jasno? Kažeš čovjeku, Allah ti naređuje ovo, a daj, šta mi filozofiraš ti, kada ti meni pametiš? Nisam ti ja rekao, Allah, Allah kaže u Kur'anu, ovako moraš volat. I poslanik tako je došlo, džaba je. Ajde, ko je to napisao, šta mi to filozofiraš? A da mu rekli, zašto ti da se dijene paketi, če, če, če, če, če, če, odmah mi vjerim. Pa kjer se dijelo crnom krstu, kažu, crnom križu, pardon. No, križ mi malo smješniji, predzredniji. Crveni polomjesec. Dobro ste, crveni polomjesec, tu je to. <laughs> tu je to, dobro su stavili jednu krenju. Ja vidim se, mi to kućija ima. Ja, ja. I kaže, i da kažeš, e, dijeli se paketi, valaj, nema čovjek koji ti ne povjerovo. Ma gdje, ne mi samo kaži, on će otići, on tebi odmah vjeruje. Bijelo na bijelo, noze na nema, za svaki slučaj ja Odmah ti je, dobio ne dobio, ali odmah ti vjerio, tako? Ili dijele se kaže, pare, bit će kaže, viška, gdje Eno kaže mandarina, po Marku, gdje ima? Pa kaže, ja vidio lijepo čut. Tako <laughs> djajlja iza sada. Što, kome je dobio kuć? Ha? Sada? Kome je dobio kuć? Jes, jes. To je, znači, u najmu ili nešto, Od čega znaju da znaš, imao nemog, ali odmah ti povjeri. Fataš. A kad mu kažeš, i pogledajte, tačno je tako, kad mu kažeš, Allah poslani se trenut i rekao, tako moraš, ajde da pusti. Vjeruje on u Allaha. Pazite, ako vjeruje u Allaha, da je iskren, bio bi upućen. Je tako? On kaže da vjeruje u Allaha. Dobro. Je li moguće da si ti da upućen da ne klanjaš? <laughs> Ko te uputio? Tebe je izgleda uputio šah reza pa lavi. Jer da si znači, upućen, ti bi klanio. A kaže da vjereš Allah, dobro, evo vjerujemo ti. Ali gdje ti, gdje si pravoj uputi? Ima li šta na tebi da vidimo da... Gdje si slaba u safu? Da li sad tate vraćam? Znači, tragovi upute su Muhammed Rasula, a mi ni na tebi ne vidimo, šta ti je? Ti kažeš da vjeruješ Allah, dobro, ja ti vjerujem. Ali jesi li upućen? Ideš li? Gdje si? Kad te ispominjuje da? Kad te nastavali? Klanjaš je? E, ponekad ja tu. A vjeruješ? Pa da vjeruješ iskreno, ti bi bio upućen. Jel tako već? Jel tako nije? Ali on bi ga uputio. Onda vjeruje, Allah je. Samo sekundica treba da on povjeruje i da ga Allah uputi. Da ga učesti, da ga podrži i da krene. Sratel mu se krije kako mu je to sirata mustakim, ja ga nigdje. Gdje Omer kaže, ajmo na ga u kafanju, na ovim, ne izlazim. Ja, moj djed je hađe obavio, i kad je moj djed hađe obavio, gdje si bio? Hafiz bio. Ha? Hafiz bio. Hafiz bio djed, djed. I moj djed je ubio Ustaš, po šta sam? Kvotem. A ja si njega. Kak je to vrzi Odmah poče da pravda svoje, svoja djela. I šta je ovo? Šta radi srp? Radi drugu stvar. Oholi se. Neće da prizna svoje grehe. Pa se vadi na dobre iz svog naroda. Ha? Jego suva, <laughs> jele. Na njih dobro, i, i svog naroda što imao dobre, pa na njih da se izvuče. I ka, hoće da kaže, kao da hoće da kaže, ja sam iz loze hađija. Moj džed, moj džed, hađa obavio. Jes, a ti uneređen sam u penpasu u kafani za šankom. Kakve veze ima djedov hađ s tobom? Ali on hoće da kaže da on iz te loze dolazi. Vidiš ti porijekla u njega. Evo, vas ti, hađije, jedino on nije. <laughs> I ona hađija nikad, ona hađija se njega odreće, zove ona s tobom isto, gdje šta bola. Jes, kako? Ima i kažu lijepi boli. Ja, ja, lijepi, za, ha, za... Ne, tako je. Pa ne, oni obično kad neko drugi pita islam, onda oni spomenu one iz isporupce koji su sad tu. Pa i u mene onaj četvrćan svaki vakat klanja. I on ti ne ispušta, on se fali time. Faganski običaj, ne znam. Šta ja imam u meju familiji da Allah sačuva? Ja ne znam, njemu želim mjera, šta je on onako ljudi, Allah. Govoriš im, hoćeš im dobro. To se ne zna koje gori, je stakvila razi. Kad bi im tepo dao, no džaba ne upući na vjeru Allah. Vjeruju, nema govora. Pa da, da vjeruju, ja vjerujem da vjeruju. Pa ne vidim da su upućeni zato što vjeruju tako. Ču vjeru Allah, nigdje Mohamed Rasulullah kod njih. Pokornost njemu što je naredio, gospoda suštinu, vjerovanje. Pa kaže Allah dalje u Kur'anskom ajetu, Kur'anskom ajetu, kul atiu vahe atiu rasul, pokoravajte se Allahu i poslaniku. Zatim dalje, ja i hrladine amenu atiu vahe atiu rasul, i va ulil emr minkum, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i predstavnicima vaši. Ovo je dokaz, kuranski ajet, da je Allah te bareke o talak. Uvjetovo pokornost poslaniku, sallallahu i sallam pokornost njemu. Oni nije Jer zašto su došli ajti pokoravajte se poslaniku i Allah. Poslaniku se pokoravamo onome što je Allah naredio. O tome se radi. Jer malo ti smo rekli, nije poslanik salavih selem svoj ništa uvjer dodao. Ništa. I Allah nama govori, pokoravajte se poslaniku onome što sam ja naredio. Zasvatate, pa kako ti možeš vjerovati u Allaha, kažeš da vjeruješ, a neće da se pokoriš u onome ko ti je naredio onaj koga kažeš da vjeruješ. Ma ti si najveća lažočnjaka. On laže. Ona što kaže da ne vjeruje. To je iskreno svom kufru. Ne vjeruje mi, hajde, hvala. Ne vjeruje. To će ti ošto ne vjeriš. On je vlada te uputi. A ova je lažela kaj da vjeruje. I misli da je to dovoljno. A pokornost poslaniku je uvjet da se pokoriš kome? Allahu. Znači vjerovanje u poslanika je u stvari vjerovanje i u Allaha. A nevjerovanje u poslanika je nevjerovanje ni u Allaha. Ako kažeš da ne vjeruješ da je Muhammed s.a.v. Allah poslanik, šta si ti? Šta je takav čovjek? Ne vjezni. Vidi sad kako to. Vjeruje u Allaha, a ne vjeruje u poslanika. I opet poda u čufr. Ha? Vidite mi, čufr ulaži. I čemu je onda razlika čovjek ako kaže da vjeruje u Allaha, kažeš moraš klanjati, poslanik te naređuje. On neće da klanja zato što ne vjeruje u poslanika. Ne vjeruje da to moram. Svatate, u vjeri da to ne mora. A kaže da vjeri u ono komu je naredio da to mora. Svatate šta on reke? On kaže, ja ne moram klanjati. Ili ako kaže, ja moram klanjati, ali ja ne mogu. I jesi pametan. Zvajno si pametan. Što ne možeš? Zato što ti je teška vjera. Možete kod ti? Odvratno ti. Šta je dokaz da ti je teška? Kaže Allah, te barike u ta'ala, la je kelifu Allahu nefsen, inna usaha. Allah nikog nije opteretio preko, preko, preko njegovih mogućnosti. Svi kako lagi sad. Kako znači Allah na zavu, ja ste prstavno teški učinio. Je. Pa čini napor kao, kao na, na nebo će da uzeti. La yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nikog nije opteretio preko njegovih mogućnosti. Jer što na tebi kuda on tere? Kako je da umreš vanje? Ja znam, moram, a ne mogu. Kao kažeš da ne možeš. Lažeš da ti je vjera teška. A onaj koji te stvorio kaže La ju kelliku lahu nefsen illa usaha. Nisam nikog otvrtio preko njegovih mužda. I opet složiš. I kaže, i s ovim ćemo završiti, mislim samo s ovim dijelom, ima još, ima ovdje o suštini vjerovanja da je Mohamed s.a.v. lao poslanik, dobri, dobri stranica. Ja mislim uz lao pomoć, ićemo ovo, inša Allah, detaljno. Allah te bare kretala je učinio pokornost, slušajte sad ovo. Sad ćemo opet dokazati da oni koji kažu da vjeruju u la ila ila la, a ne robu je la ulaži. Allah te bare kretala je učinio pokornost poslaniku sallallahu alaihi sallam uvjetom za uput. Vajte sad ovo. Sad ćemo kuranski jajet kao duhan. Znači, uh, pokornost poslaniku, ko se pokorava poslaniku, on će biti nagrađen čime? uputom. Dobit će uputu. Zašto? Pa zato što slijedi uputu. On se pokorava uputi ljudi. Nije poslaniku. Njemu se pokorava u smislu ono što naređuje njegov gospodar. I ti se pokoravaš uputi. Jer Allah šalje po njemu uputu. I ti pitaš, Mohamede, kakva je uputa? Da klanjaš dobro. Klanjaš. Šta je uputa po ovom? Šta su pitali sabi? Allah poslaniče, a šta je ovo? Kažu, trebate to. A šta je ovo? Kaže, ovako se uzima abdest. Jel to uputa? Jes, braćo. Ovako leste sa svojim ženama. Jel to uputa? Jes. Ovako radite sa svojom djecom. Jel to uputa? Jes. Ovako hranjajte. Jel to uputa? Jes. Ovako se vodi džihad. Jel to uputa? Jes. Ovako imajte seksualno sa svojim ženama. Jel to uputa? Jes. Sve uputa. I kad se ti pokoriš ovoj uputi, šta ćeš dobiti? Dobit ćeš uputu. <laughs> Bićeš nagrađen uputom zato što si krenuo ka putu koji ti je pokazan da ideš. I ideš i dobijaš uputu. I sve što više ideš, sve više upute dobijaš. Zašto? Pa zato što si krenuo uputu. I sve što dođe do upute ti prihvatiš. I opet ideš. Jel' fatate? Žena. Žena. To je uputa. Uputa je da ti slijediš uputu, a nije da vjeruješ da je uputa uputa. I kad slijediš uputu, ti ćeš biti šta? Upućen. Kad je ne slijediš, ne si to upućen. Koliko je slijediš, toliko si upućen. Koliko je ne slijediš, toliko nisi upućen. Koliko je slijediš, toliko vjeruješ u Allaha. Koliko je ne slijediš, toliko ne vjeruješ. Jednostavno i jasno ko da. Dokaz za ovo. Dokaz da je Allah te barek je tela činio pokolnost poslaniku šartom, uvjetom za uputu je, kaže, uzvišeni. Kul a ti atiju Allahe a ti atiju Rasul, fa in te tavallav fa in ne ma alehi, ma humile wa alaikum. ala حملتم illa حملتم velahu تطيعوا تهتدوا Kaže Allah te barek je المبين Reci, kul, a ti رتي Allahe, a ti ويتيه الرسول pokoravajte se Allahu i poslaniku. govorimo o uvjetima da bi ti i ja i bilo ko bio upućen. Uvjet je pokornost njemu. Kaže, pokoravajte se Allahu i poslaniku. A ako ne sjednete, slušajte sad ovo, on je dužan da radi ono što se njemu naređuje. Ako vi nećete, on mora. Vi ne morate. Poslanite se sredem, gledajte sad ovo. A i vi ste dužni da radite ono što se vama naređuje. Nije vas uzvišeni prisilio da ne vjerujete. Nije vas prisilio da ne klanjate. Ali morate to što nešite vaša stvar. Šta je ovo? Slušajte ovo, kaže. Fa in te valav, fa in ma lehi ma humile ma lekum. Ako ne sjednete, on je dužan da radite ono što njemu naređuje. Ma humiltu ma in to tehu tehtedu. Kaže, a vi ste dužni da radite ono što vama naređuje stoga, morate raditi što vam se naređuje, A niste prisiljeni, ne morate ako nešto. Slobodan izbor. Dajte sad ovo. Stoga, evo uvjet da bi ti i ja bilo ko bio upućen. Stoga, ako mu budete poslušni, bit ćete na pravom putu. Evo ti kurmanski, samo jedan. Da razgovaraš sa kime, sa kojim hoćeš doktorom Almov svijeta. Da mu kažeš, ja šeji, Gdje mi ovo pojasno? Je to što ti radiš uputa ili nije? I za se Allahom da je uputa. Znači da je to Allah objavio to što ti meni govoriš. Je ili nije? A znajte dobro, znajte dobro da će Allah zavezat jezik lažovu. Zato što on bdije nad Kur'anom i ne da. Samo ako si iskren, kažeš mu, milion ljudi da se misli na tebe. Je to uputa što govoriš? Nije, ali stani, stani, stani, stani. stani. Je ili nije? Da ili ne? Nema ali. Jer uzvišeni samo i pravo, ima pravo da naređuje. Nema niko više. Jel ili nije? On kaže da. Ili ako kaže ne, ti mu kažeš dobro. Uzvišeni kaže, ako mu budete poslušli, bit ćete na pravom putu. Kome? Da budem poslušan. Poslaniku, sallallahu alaihi sallam. Ako to nije uputa, onda to nije pravi put. Ako nije pravi put, ja radi toga što to nije pravi put, mogu izgubiti uput. Jer se moram pokoriti uputi Znači moram se pokoriti uputi da bi ja bio upućen. Moram tražiti šta je uputa i kad mi se kaže to je uputa i opet Allaha molim za uputu. Jer kad te on uputi, nema ono ko će te u zabun dovesti. To svi, svi uče na mimberima. Svako petka. Nema ono kad te Allah uputi. Jel tako? Ne može te niko u zabun dovesti. Znači da si za zabludu kad upaneš krista. Jesi neiskren. Zato moliš Allah da te uputi, doviš i onda tražiš da ti ulakša da slijediš uputu. I kad nađeš uputu i na njega moliš da te uputi, hoću se na to uputiti i onda te on uputi daje. Uputite preko mrava, uputite preko pere, uputite preko ne znam čega. Sebe može biti svašta da te Allah uputi. I onda hodaš stazama ispravnih prethodnika. Stazama upute. I ovo je osnova, braćo. Ovo je osnova da se sačuvamo. Da tražimo kakva je to uputa Mohameda ali salatu ovoj salatu. Njegova uputa. El je ume kvrtu lekom dinekom, pa kvrtu alekom nehaneti, vorebitu lekom ul islame dina. Danas sam vam vjeru vašu usta vršit. I blagodat prema vama, mi sad opet upotpunim. <laughs> Usavršeno i upotpunjeno. Šta se ti, veći ja Ko si ti na meni govoriš, može to, ovo ne može. Jes to, nije to. Pazi, ovo ne kažem. Nisam rekao da, jer da nije učenjaka i šehova mi ne zove sveđne na prvi. Ne bi znali abdesta uzeti da nije učenjaka. Ja ovdje govorim o mučenjacima. O onim što nas muči, a ne učenjaci. I opet, Allah se bare kevotala, kad te uputi, Znači, u njegovim rukama je uputa. On kad te uputi, ne si kirajte. Ali da bi ti bio upućen, da bi ta uputa se povećavala samim tim i tvoj iman, ti moraš slijediti uput. Jer je to uvjet, kaže, ako mu budete poslušni, bit ćete na pravom put, kaže Allah te vareke, o teala, ma humiltu ve intu Jeste? ma humiltum in wa in tuti'uhu tahtadu. Kaže, ako mu budete poslušni, bićete na pravom putu. Šta ovo znači, braće? Ako budemo poslušni, bićemo na pravom putu. Kome? Poslaniku, sallallahu sallahu alaihi sallam. Ako budemo neposlušni, gdje ćemo biti? Na herovom. Na herovom putu. Ako mu budeš, ne... njemu ako budeš i poslušan i neposlušan. Nema kome drugo. Kakav sad šareza pa hlavi, ne znam koji. Njemu moraš biti poslušan. A šta to nije jasno, braća Allah vam uzvišenog u sunetu? Evo. Evo, šta to nije jasno u sunetu? Da obožavaš Allaha, treba ti Allah. Kako da te uputi? Šta sad ovdje nije jasno? Gospod, na moje puti da te obožava. Ako to ne uputi, niješ ga što obožava. Ostaje sam sa stavljeno, isto je dan. Znači. Isto znači, eh. I šta sad nije jasno sunet? Kaže poslanik sa sve ovako. Klanjajte kako vidite mene da ja klanjam. Kaže sahabi, ja vidio sam Allah poslanik se sve tako klanjam. Prenešeno, gotovo. Šta sad nije jasno? Kaže, ovako se uzima abdest. Šta ovdje treba sad posebno filozofirati? Žena ima menstruaciju, menstruaciju, ciklus, ima nekako bijelo pranje, kaže, uzmi krv postati. Šta ovdje nije jasno? Kamata, kada nema zahara? Šta sad nije jasno? Alkohol kaže, ne može, nima, gotovo. Nema lijeka u tome, gotovo. Šta mi jasno? Može ovo, ne može, zabranjeno. Ovo dozvoljeno. Ovo zabranjeno, ovo dozvoljeno. Šta mi jasno? Ovako, ovako, sve jasno. Ko kaže? Kaže, po sve se crno. <laughs> Hvala, jasno? Hvala, jasno. I veže, nisu su njive stvari. Ko upane u poju haram. E, kaže, še, kaže, ja radim u džemem fabrici, Ne se proizvodi alkohol. O, nič treba tu. Pa dobro, ali mogu ja, mogu ja tu ima, ima jedna, jedno odjeljenje, tu se proizvodi vino. Može konjak i viski, 41 stepeni. A dole vino, ne, on vlažo. Pa eto, izagre sebi od vas dva jedno manje. Evo se bilo. Ne, ne, ovo govorim kao primjer, ovo nije bilo. A pogledajte sad stvarnost danas ovoga. Ovo imate danas. Dvoje radi u kući, radi ovaj, radi ona i radi žena. I žena ode i sad postavlja pitanje, kaže, mogu li ja položiti za vas, jesi ti teško ući na posao, dijete, trebamo vrtić, odvuć, moj muž radi. On kaže, jes, jes, ti u, u bezizlaznoj situaciji položiti vozački, da možeš ti vozikati. Žena, ajde u kući ti. Kako, sad ćeš, odmah ti ostati 300 maraka od vrtića čuvat ćeš svoje djete, ja e, sam ti platao tako. Ostavi. Čer, koliko će svoje djete, spremila pare za pola, ostavi i to nek imaš. Čuvaj se, obavi hač. Sjedi koliko će. Jel svatate? Međutim, evo kad postane nejasno. Ili ko su se danas žene pokrivaju, vidjeli ste na što ono liči. Ona je katastrofa. Po hadisu, po pa tome se nam kaže, prokonite i one su proklete, a kao da su pokrivene. U tefsiru ovog hadisa, braćo, nije da ideš ti da kažeš njoj, koja prokleta ti, mi je tako. Nego, a savi bi prolazili ako bi bila takva i samo bi u sebi rekli, a one kao da su pokrivene, proklete su, a one kao da su pokrivene. Ne bi ova čula. Odakle ovo sve došlo? Jel toliko sunet nejasan u hijabu pokrivanju žene, toliko nejasan, pa se sad svi trebaju, gledaš kako ko misli da je najbolji. Nije tačno. Nije tačno Allaha mi jednu gledinu. Allaha mi nije tačno. Jer je ume kneltu lakum dinakum, vetvantu alejkum mi ameti, moredite lakum unislame dina. Danas sam vjeru vašu usavršio. I blagodat prema ovom potpunju. Ovdje u ajete nije došlo. Danas sam vam objavio vjeru da vam ništa ne bude jasno. Da vi se samo patite i mučite kako koji vijek bude dolazio i tehnologija bude napredovala. Vi se samo patite. Ali imat ćete svoju lemu kada dođu ta vremena. Nemojte se ništa sikirati. Oni će vama sve ohalaviti. Samo derte, slobodno. Ne bi, da zaštitite, zaštitite svoj život, svoj metak i svoj čas. A to što je šedja došlo da vam zaštiti život i metak, čas, razum, pamet, nemojte vi tako. Nije to baš tako. Zao i ja, sad je 21. vijek, Nič, ne može šedja, nama nije došlo to da zaštiti. Nama treba, ne, ne, ne, ne, On šarijat nije došao da znašti prvu vjeru, pa razum, pa čas, jel da, porijeklo, i metak, sve šarijat došao da znašti. Ali mi ne možemo, ovaj, mi da bi zaštili sebe, treba i nam izbori. Da vi zaberemo nekog, hoće nam se ovo zaštititi, da bi mi došli do zaštiti. Ja mislim da se Ibli samo smije na ovo. Šarijat došao da nas zaštiti, jel da, braćo? Zato je ovdje na Kur'an. Zbog čega ovdje je šerep? Fik! Zbog čega je fik? Da se mučimo, da se patimo. Da zaštiti šerep, dokaj ne zaštiti vjeru, život, imetak, čas, razum. Jada. I došao šerep, međutim da mi zaštili sve. Ne, ne, ne. Prvo mi hoćemo da zaštitimo ono prvo, to mora u džami, jada. Nego, hajde da zaštitimo imetak, čas, život i pamet. Jer ćemo izbudati ako budemo ludi ko asabi, jel da? Ako budemo samo klanjali, postili, vodili džihad, postat ćemo plodno. A što je došlo od toga? Jel sada da vraća što govorim? I gledajte onda koliko ljudi i sve ljudi zaberu u sobi, hoćeš mi red da ti hoćeš demokratiju da zaštitiš vjeru. Ha? A šedja to objavljaju da zaštiti to nego ti malo šerija da još jedan šerija. A nekakav. Nešto mi novo daj da ovo, ja ne mogu zašti šerijat šerijatom. I što je još gore i organije, nego draj, daj mi nešto drugo da zaštitim šerijat. Daj mi komunizam da on zaštiti moj šerijat. Jer nema drugih. I onda pitamo što smo u ovakvom stavili. Pa zato što tražimo zaštitu tamo gdje nema. Zato što smo, hoćemo da budemo sigurni tamo gdje sigurnosti nema. Braćo, nema Allahom. I gledajte, samo ću, samo ću ovo, ko nađe, kaže u Allah te barek je o našoj sigurnosti. Šta je siguran? Kaže, eladine, eladine amenu, velem jel bisu imanehum, يظن اولئك لهم الامن وهم مهتدون kaže će sigurni samo oni koji vjeruju i svoje vjerovanje sa širkom ne miješaju oni su na pravom putu što uzviše mi kaže ovdje šta nam Allah kaže ovdje će sigurni samo oni koji vjeruju u šta vjeruju jasno ko da vjeruju u knjigu Isu Muhammeda Sulej Selem oni su sigurni i to vjerovanje ne miješaju ništa oni su na pravom putu kaže Allah te varite tamo Suprotno od toga, bit će nesigurni oni koji vjeruju. <laughs> Tako. I danas imate najviše nesigurni, oni vjeruju, ali su nesigurni. Pa traže sigurnost u nesigurnosti da bi došli do sigurnosti. Jel da? Uzviše mi kaže, bit će sigurni samo oni koji vjeruju. I kad ti ostaviš ko sebe tevi, što je sigurno, a jes je lavski, si isto betonu nearmirani. To ni 19 kao ni armatura. Jer si siguran. A siguran si zato što si ubijeđen. A ubijeđen si zato što te Allah uputio. Ništa drugo. I onda si čust i stabilan. A ne siguran si zato što si slabo ubijeđen. A slabo si ubijeđen zato što si tražio uput neđe drugo. A tražio si uput neđe drugo zato što si neiskan. A zato što si neiskan nisi dobio uputu. Pa si umjesto sigurnosti izabrao nesigurnosti. Pa ti sad stano šaraš očima. Ima i takvi su opisani u Kur'anu. Vidiš i kaže kako kolutaju. Čim se kaže desi nešto, one, ono, ono više se tiče njih. Bez bijednosti kakve je ovdje. Odmah eto i da im šta ne bude. Ne se da je protiv njih. Jesu ovi sigurni? Nisu. I braćo moja, svako bježi tamo od ono, i miljava se onome od koga ga je strah. To zapamtite dobro. Gledajte, ja sam u radu. A Milo Četnika, zarobiš ga. A pa ne, a on se tebi sam preda. Obično oni su svi bili kovari. Inače, u nas, u nas su samo padali lovki i grad. Po grad, grad. nas kada je danas pilao. <laughs> Sutra, na tiranje grad. Oni granate se iskazane same dolaze. Koje god fatiš, kaže, ja bio kuhar. Dobro, ja sam običar. Znači, čaši malo. Svatate? Gledajte dok, dok ljudi dolaze. Dok ljudi dolaze. I svako bježi tamo gdje, gdje mu preti opasnost. Zašto se meni tako miljava? Ja ga držim u njemu dva metra. Ne da ako držim, ako mi ispane pušta, drobče mi čovjek. Već je ostane duplo. Ali on vidi strah, gotovo je. Meni hoće da se umilja. Da, da, ja imam žene, imam djecu, ma nešte idemo razmjena, trva nam ljudi i naših kamara. E, <laughs> Ostane nas nije. I ovaj, tako ti je ovdje. Svako bježi tamo od koga ga je strah. Zato se še mi kaže ovdje, ajte, bit će sigurni samo oni koji vjeruju. A ko vjeri, on je siguran. I bježi svom gospodaru. I skoro sam na ovdje primjer, u Beogradu kad smo bili, Navio sam primjer, nekoga u Novom Sadu. Ljudi se boje ljudi. I boje se, kad dođeš, mi smo došli u Novi Sad, par je tu ljudi koji klanje ono je sve. Bija dobro. je. Ja njima kažem, gledajte ovo. Ovo ljudi što vidite, nije možda milijon, dva. Svi mogu stati kao spermatozoidi, ovako jedan finđan. Kad je rekao, sada bi se, znači, svi stanu ovako, ja sam džas. možda ima njih, Allah najbolje zna, možda ima njih. Sad Beograd možda stane u jedan dec. U jedan dec. Sve je Allah stvorio. I tebe strah, ovi u decu što su stali svi, a nije te strah ono što je sve stvorio. Samo zato što ti vidiš. E, zato je, su pravi oni koji vjeruju u gajbu. To je ta akida onaj kad ne vjeri, on ne vjeri. Židovi su čuli kako Allah razgovara s Musaom. Džaba je. Hoćemo kad ne da i vidimo. Pa ne. Džaba. Zatate. Oni ne vjeruju. Jedno ko je tvoj gospodar. Sve ih stvorio. Sve ih. Svi su bili. Bili su ništa. Ali evo, sad mi kažem ovim našim rezonom. Mikroskop spermatozoidi, kaže, ja čitam Beograd stao u jedan den, možda i čukanči, manje. Jele? I tebe straha njih. A sve će i Allah uništiti. Sve će im duše uzeti. Svi će povrijeti. Zato mi ne smijemo biti obmanuti materializmom. To je ono da to ste ruda, hajate dunja, a vi više volite život. Gledaš ljude, vidi koji su, šta ima veze na Hendeku, deset hiljana mušika s one strane, treba bitka kada krene, židovi izdaju. Je tako? Evo izdaje. Ništa ne su celo sredem reći, sam ka saba, mudro, evo ovako ne. I protiv njih ćemo se boriti. Izdaju i oni, protiv njih ćemo, protiv čiju ćemo se boriti. Šta ima veze? Sve ćemo udati. Ne damo vjere i gotovo. Renu kureza. Renu kureza. Kaže, lao poslaniče, i oni će izdali. Izdali, dođe sa fija, uze kolac i razvije onom glavom. Zbunim. Situacija da ne može biti teža. Jel da, braće? Ne može biti teža. Ko je? Jesu rekli Asabi. A lao poslaniče, šta im je rekao? U takvoj situaciji, kaže on njima, Brata, Kisre i Perdije su, kaže, vala, vaša, vaša. <laughs> Obrano voju. U takvoj situaciji naprije deset hiljada židovi izdaju, špioni se pojavljuju u Medini, katastrofa, jer su tamo žene i djeca ostale. Šta da radimo? Ne imamo, ustane. Udri. Ne bude šta će biti. Pravo pravca to iskušenje. Uzvišen je upućuje jednom čovjeka, mušrika. I on kaže, lao, poslaniče, ja sam primio islam. Daj im da napravim fitu. Evo moram. Evo, mes Eli, kaže, poslani se men, idi, sad je varka. Moreš mulja. On ode, reče židovima, ako uzmete 10 zarobenika, znate kako ljudi, oni će tražiti od vas, ako budu tražili, vi ono zapetljaj situaciju, da će jedi na drugi, gotovo. <laughs> Jeste vidjeli kako Allah pomaže? Jeste vidjeli kako Allah pomaže? Isto će Allah pomoći svoje robove, samo onaj ko ne vjeruje Allah, ne vjeruje tu, a šta će moći, ne vjeruje? Njegov problem. Jesu, briga. Allah će pomoći, kad bi jedan samo bio iskreni dobro, Allah će ga pomoći. Sve je Allah u stanju da one ljude što krenu na njega da ih ukoći, sve da stanu ovako mutanti. Znaš gospodar, zato sam na ovdje onima u Beogradu vidjeli ko vaš ovaj Beograd što ga vidite, što samo usir, meni je sve jedno. Jedno mi, mrsko mi, što kad uđem u njega, znam, oni se znam izići. Kad oni ide, ne znam kuda ću izaći. Šta ste zapetljali ovo, koja je uzmobila, pruži jednu cestu i kad se mora ići tu veliku napravi 50 metara i svi idu tu dom. Aj, ja, stotinu petli, ja hoću na dedinje, ja završi u Kumrovcu, ne da kuću. Šta imaš na petlja? Petlja, viš tamo nalazi petlja. Petlja. Ja zapetljano. Kode? Ne kažem da nije dobro, ali daj, moram ono ima, moram ono to se pojednostaviti. Šta onaj most mora biti visok 60 metara? Jesna briga što ona kula gore. Njegu funkcija mosta samo da prideš, moram. Ja moram vlasti stajem. Vidi kada je ona stavna briga za one stajle. Znači? I zato sam im govorio, nemojte da vas uopće šta bilo zavarava. Ama ljudi, eno vam Tito, ba, kako imate, vadite Ibre. I nisam, nisam ovaj, malo je falo, ružno bilo uđu, ne možeš kod njih kada kad te kazni, 300 maraka kazni. I ovaj, tijelo sam uđu da se slikam kraj Devinja. Ovaj bradov naš je stavio kad Tito Ti sam zelo, vallaj, htio sam, sve ću mu kažem, obavezno moram otići. I da kažem ljudima, ljudi, gledajte ovaj ibrez. Ama Allah vam ostavio upo Beograda ibrez da vidite. Kažu ljudi, Allah, dakle, krepo kad je umro, inače on je umro, kažu koliki je irođen, ne, jer neka se šta ovo isjekli. <laughs> Samo ga sjekli malo pomalo, rad ga valjda uzimu. Samo ostalo gore ovako. Ovaj, I kad su ga stavili pod one betone, kaže, dizal sa sedam tona, ono teško. Dizal te dizala kao oko da spustim na njega. I upao Beograda sjedi i faraon, oni ne vidi. No je to vam čovjek što je, šta je sad? Nek se vrati svojim uživanjima. Ubijao muslimane, tlačio ih. Sigurno, vjerodostojno znamo. Vidi sad da ti, da još ko ustane sad da vidiš demokratija, šta je sad ovo? gdje je sad ono, druži, ti to mislite koljenu. Ha, da se svoga puta ne skrenemo, šehade. Da sad vidi sve pionire šta radi. Ha, ali je Ibre, eto ga upao Beograda. Ako je on tamo, sve jedna mi bio ne živio. U njegovom razom, u njegovom mjestu gdje živio. A ovo, ovo sam im govorio, a i nama govorim samo radi Ibreta. Nemojte da vas ovdje šta razavravaju vas. I ove ljepotice što onda hodaju sve će one ostane. Možda neke neće neke zapamtite, sve će one ostane. Zatim. Džaba šminka, ko starica ona, tako je opisan dnjavuk. Ko starica koja se nagiza šminka od džaba, neće da nekako se pogleda. Ne možeš ti kad je, kad je ona iz to braza, nije ni zašta. Ha? Braza, ne znači, ajde. Sada se. I tako će ovaj dunjalu. Ne smije nas, pa vallahi braćo, evo gledajte i šrtne, ljudi što rade, samo rad dunjalka. Gubi se vjera samo rad dunjalka. I živ će zbola, nima će šta pa ispokon skirati, da će Allah, što skira? Da će Allah sigurno moći. Neš uvijek odlaz, a ako uvijek super, dobro, sve i. Niša, ali, A ne, kaj je uvijek odlaz? Pet godina rata bilo sve, koliko Niko nije radio firme, svjetla nije bilo struje, sve će živjeli. Nije doktor, ne treba, sad smo bili najzdraviji. Jedino rana mi je, ovako, da kaže neko, boli me, stite bilo, da kaže, boli se stomak, u čovjeka nema pol stomaka, granata je rekao. <laughs> Taj tek nije ništa, hvala je. Već u vjeru boli stomak, čovjek, iz njega vadi, hvala bi šu, granata. Dobro, dobro, dobro, malo smo, na kraju osnije teme, ali eto, hvala Allahu. Allah molim da nam podari uputu, da nam podari da slijedimo njegova poslanika, sallallahu alaihi sallam, i da tako zaslužimo njegovu uputu. Da slijedimo stopu, sallahu sallam, i ono na čemu je bio Allahu poslanik, sallallahu alaihi sallam, i da tako, inša Allahom krala, sa ovom dunjaluka, odemo i završimo, i da srbenom toga, Allah te barake wa ta'ala, nasu nizanu, našoj gitar, i kad bude pisalo, la ila ilaha, Muhammed Rasulullah da nam se smiluje, oprosti i dženet nas uvede i da završi još iz dobro da mi se tihovi da ovo dijalko. Subhanak je Allah, ovaj vam. Ešte da je najvaše stakle, da je to uvede. Salamu alaikum, rahmatullahi alaikum. بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان لكتائب الإيمان لكتائب الإيمان لكتائب الإيمان جنب المصحف الهادي الدليل تمضي كتائبنا مع الفجر المجلجل بالصهيل نمضي ولا نرضى صلاة العصر إلا في الخليل هذا السبيل ولا سبيل سواه إن تبغي الوصول هذا السبيل وإن بدأ صاحب النظر الكريم دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل لا درب يوصل غيره لا درب يوصل غيره مع أنه درب طويل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله مع أنه درب ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع نتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Svi putevi će biti zatrpani ostaje samo put vjernika. قرأ الجهاد حياته فتقدما وفضى الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. ضج سبع من أراضي أمتي سارت لهم كريمي كنتم vjernika. فارسا عفى القعود منعما منعما الجهاد حياته فتقدما www.altak.com Soba put vjernika. مقصدي حتى أنا به الشهادة مسلما Soba namijenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku. ألم ألم بخاطري وجناني Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, فاسمع مقالي za koje kaže mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom, رحل الهزاب gostovanje uživo širok izbor audio predavanja daija sa naše govorno područje kao i upoznavalaca problematike s kojom se naš ume danas susreće. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskim knjigama. Hal lil izzati masruja, fa khuyulullahi qad intalaqat subhan lil izzati masruja. Posjetite nas na www.altov.com Soba, put, vjernika. Na portalima www.stazomislama.com i www.esunne.com vam nudimo islamske teme informativni materijal kutubhana, video i audio downloaden arhive Kuran i Tefsir Akida Fik zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga zato nas posjetite www.pauta.com soba u vjeru ono Allah hoće Allah hoće, ono što Allah hoće, a neće biti ono, neće biti ono, neće ono što Allah hoće, a neće biti ono što ono što Allah hoće, a neće biti ono hoće, a neće biti ono što vi hoćete. أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين هل لنا الكون فيها Soba, put, vjernik.